Mwegesa esura ya 11. Ebyo mumanyi akora. Naga ekyakulya kyawe amugera. Kuba noro ebiro biriba byakaire bingi bingi ulishuba okibone. Ekyo inakyo ukibegane n'abantu mushanju anga munana. Okuba toli kumanya naku ziriguiransi. Ebitwi kabiragura bigwa enjura omuti gulikagwera kasi anga bikara mbali gwagwera niyo wikara ayayikara alebire omuyaga tabiba nayayikara ahangire bichwi amaisho tagesha nkokwo otamanya muwanda gwa muyaga anga nkokwo burora utaa omumwana akyali omunda yanina nikwo nabiona ebyo ruwangakora otakubishobokerwa bwankya obibe embibo zawe kandi bwaigoro utagwisha mukono toli kumanya neyai eraija egi anga erinya anga nka zirashemera omushana kubagurungi mara no muntu kabona ezoba ashemererwa omuntu alikalora myaka nyingi etai agishemererwe yona kyonka aijuke oro aliba yafire emyaka egyo eliba nyingi kushagao ebibao byona busha omuwano abasigazi iwe musigazi ishemererwa oruoke ali musigazi ogirebyera omubusigazi kora oko wayenda noko wabona ebibyona obikole kyonka omanyeko ruwanga alikuramura otali kunda kintu kyona kyona kukujunaza anga kukushasa kubaruona obuto nobusigazi byona busha